Անբարոյական են Ադրբեջանի նախագահի հորժորջումները Հայաստանին մեղադրելու գործում։ Երեք Ստեփանակերտցիները հարգել են Փարիզում զոհվածների հիշատակը։ Իսլամիստները սպառնում են գրոհել Վաշինգտոնը։ Ահաբեկչությունների հետևանքով զոհվածների թիվը 2014-ին նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 80%-ով։ Իսլամական պետությունը ֆինանսավորում է ստանում աշխարհի 40 երկրներից։ Մեծ 20-ի հաջորդ գագաթնաժողովը 2016-ին կանցկացվի Չինաստանում։ Եվրոպայի կանաշտերի կուսակցությունը ընդունել է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասը Նոյեմբերի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տամբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ հան 17 տիպի ներնականետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահազորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արջեր դրված մարտական խնդիրը։ Զավեշտալի եւ անբարոյական է, որ Ադրբեջանի նախագահը Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո փորձում է մեղադրանքներ ներկայացնել Հայաստանին։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգոսնախարար Շավարժ Քոչարյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի նախագահի Անտալիայում Հայաստանի դեմ հնչեցրած մեղադրանքները։ Նա մասնավորապես նշել է. Դա անհաջող փորձ է շեղելու միջազգային հանրության ուշադրությունը Ադրբեջանի եւ տարբեր ահաբեկչական ցանցերի միջև ավանդաբար գոյություն ունեցող անմիջական կապերից։ Բազմաթիվ փաստերից բերենք մի քանիսը։ Ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ագրեսիայում Ադրբեջանը ներգրավել էր հայտնի ահաբեկիչ Շամիլ Բասաևի գլխավորությամբ հարյուրավոր գրոհայինների, ինչպես նաև Աфghanստանից շուրջ 3000 վարձկաններ, այդ թվում եւս մեկ հայտնի ահաբեկիչ Խատաբի գլխավորությամբ։ Միջազգային զեկույցներում արձանագրված փաստ է, որ 1995 թվականից Բաքվում ակտիվորեն գործել է Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման ներկայացուցությունը։ 1998 թվականին Նայրոբիում ամերիկյան դեսպանության պայթեցումից հետո ամերիկյան հատուկ ծառայությունները արձանագրել են Բեն Լադենի 60 հերրախոսազանգ դեպի Բաքու։ Մակյան վտանգության խորհուրդը իր 2002 թվականի նոյեմբերի 25-ի հայտարարությունում ընդգծել է Ալ-Կաիդայի հետ կապեր ունեցող կազմակերպությունների արկայությունը Ադրբեջանում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի եւ պետքարտուղարության զեկույցներում նշվել է, որ Ադրբեջանը ծառայում է որպես միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների մատակարարման եւ տարանցիկ հենակետ։ Ադրբեջանի հարյուրավոր քաղաքացիներ ակտիվորեն ներգրաված են Սիրիայում եւ Իրաքում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնող խմբավորումներում, այդ թվում Իսլամական պետություն ահաբեկչական ցանցում, որը իր վրա է վերցրել Փարիզում իրականացված զարհուրելի ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը։ Էլ ինչ կարելի է սпасել մի պետության ղեկավարից, ով հերոսացնում է մոլագար մարդասպաններին եւ մի ամբողջ ժողովուրդ իր երկրի թիվ 1 ճնամին է համարում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող Ֆրանսիայի պուրակում Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հիշատակին Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պետական այրեր, ազգային ժողովի падգամավորներ իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը Հայ եւ ֆրանսիացի ժողովուրդների բարեկամությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Ֆրանսիան միշտ էլ եղել է հայ ժողովրդի կողքին, սատարել նրան։ Ահա թե ինչու ողջ հայ ժողովուրդը սգում է եւ իր խորը ցավակցությունն ու զորակցությունը հայտնում Ֆրանսիայի ժողովրդին։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետ Բելա Բաբայանի խոսքով Լսելով Ֆրանսիայում կատարված ահավորահաբեկության մասին շատ ցնցվեցինք։ Ցնցվեց աշխարհը ոչ միայն հայ ժողովուրդս։ Այսօր եկել ենք մեր հարգանքի տուրքը մացուցելու Ֆրանսիայի անմեղ զոհերի շտակին, բայց այս մոմավառությունների մեջ մեծ խորհուրդ ունի։ Մենք փաստորեն պարտադրված ենք համախմբվելու, անվտանգության այնպիսի համակարգ մտածելու, որ կարողանանք վերջին հաշող այս հողի վրա ապրել խաղաղ։ Մենք արցախցիներս լավ գիտենք կյանքի անվտանգության ու խաղաղության գինը, ուստի կր կրկնակի մեզ համար ցավ էր Ֆրանսիայում կատարված այդ հաբեկությունները։ Միանալով համայն հայությանը մենք մեր ցավակցությունն ենք հայտնում մեր եղբայրներին եւ քույրերին եւ ասում, որ մենք նրանց կողքին ենք, ասաց Արցախի առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Զոյա Լազարյանը։ Ռելով իր խաղաղ կյանքով, չվնասելով որևէ մեկին, միանգամից ինքը դառնում է զոհ։ Զոհ այն խրտվիլակների, ես չգիտեմ ինչպես կարելի է դրանց անվանել, դրանց մարդ անվանել երևի թե չի կարելի, որոնք մի ակնթարթում կարող են խաղաղ ապրող բնակչությանը հասցնել այդպիսի ծանր հարված։ Նշենք, որ երեք իրենց հարգանքի турքն են եկել մատուցելու նաև Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները։ Բարին ցավակցությունս եմ հայտնում բոլորին։ Մենք ինքներս որ շատ հուզված ենք կատարվածի համար։ Կցանկանայի, որ մեղանվորներն անպայման դատապարտվեն համաշխարհային հանրության կողմից, մեծ տերությունների ներկայացուցիչները պարտավոր են մեղադրել նրանց։ Ըստ իմ կարծիքի պետք է մահապարժի ենթարկվեն խստագույն կանոններով, օրենքներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը հաջորդ շաբաթ բնդադիր է Վաշինգտոն եւ Մոսկվա այցելել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններ անցկացնելու համար։ Այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը։ Հաջորդ շաբաթ նախագահ Օլանդը կմեկնի Վաշինգտոն եւ Մոսկվա, ասել է Վալսը։ Նախորդին Ֆրանսիայի կոնգրեսի առաջ ելույթի ընթացքում Օլանդը հայտարարել էր, որ մոտ ժամանակներս մտադիր է առանձին-առանձին հանդիպել Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Բարակ Օբամայի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում ուժերը միավորելու շուրջ պայմանավորվելու համար։ Իսլամական պետության կողմնակիցները ահաբեկչական գործողություններ են պլանավորել մի շարք երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում եւ Իրանում։ Նոյեմբերի 15-ին նման հայտարարություն է արել Իրաքի արտգործնախարար Իբրահիմ Ալ-Ջաֆարին։ Իրաքի հետախուզության աղբյուրները տեղեկություններ են ստացել այն մասին, որ մի շարք երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում եւ Իրանում ահաբեկչական գործողություններ են պատրաստվում։ Նրանք բոլորը զգուշացվել են, ասել է վարչապետը։ Նա նշել է նաև, որ իսլամական պետությունը սպառնալիք է բոլոր երկրների համար եւ Իրաքը զգուշացրել էր, որ այն կարող է տարածել իր գործողությունները նաև այլ պետությունների վրա։ Այնինչ կատարվեց Եգիպտոսում, Իրաքում, Լիբանանում ու Ֆրանսիայում, հաստատում է այն փաստը, որ իսլամական պետությունը համաշխարհային սպառնալիք է, ասել է նա. Աբեկչությունների հետևանքով զոհվածների թիվը 2014-ին 2013-ի համեմատ ավելացել է 80%-ով, ասվում է Էկոնոմիկայի եւ խաղաղության ինստիտուտի հրապարակած Աբեկչության համաշխարհային ինդեքս 2015 զեկույցում։ 2014-ին ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով մահացել է 32658 մարդ, Ամենաշատ ահաբեկչությունները տեղի են ունեցել Աֆղանստանում, Իրաքում, Նիգերիայում, Պակիստանում եւ Սիրիայում, բոլոր զոհերի ընդհանուր թվի 78%-ը։ Ինստիտուտի տվյալներով մոտ 10000 մարդ զոհվել է Իրաքում, այն դեպքում, երբ Նիգերիայում ահաբեկիչների զոհ է դարձել 7500 մարդ։ Ահաբեկչության ակտիվության զգալի աճը հանգեցրել է նրան, որ դրա հետևանքները զգացվում են ամբողջ աշխարհում, նշել է կազմակերպության հիմնադիր Սթիվ Քիլելեյան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Անտալիայում կայացած մեծ 20 գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպված ճեպազրույցի ընթացքում հայտնել էր, որ Իսլամական պետություն ԱԱԲ-չական խմբավորումը ֆինանսավորում է ստանում աշխարհի 40 երկրներում բնակվող ֆիզիկական անձանցից։ Պուտինը ընդգծել է, որ ԱԱԲ-կիչներին ֆինանսավորող երկրներից մի քանիսը մեծ 20-ի անդամներ են։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ինքը այս տեղեկություններով արդեն կիսվել է մեծ 20-յակի իր գործընկերների հետ։ Պուտինը նաև ասել է, որ անհրաժեշտ է կանխել ահաբեկիչների կողմից նավթի եւ նավթամթերքների ապօրինի վաճառքից հսկայական գումարների յուրացումը։ Տիեզերքից ու ինքնաթիռներից արված լուսանկարներում հստակ երևում է, թե ինչպիսի մասշտաբներ է ձեռք բերել ապօրինի վաճառքը։ Վարելիքի լիսկավորման մեքենաների շարասյունները ձգվում են տասնյակ կիլոմետրեր եւ 4-5000 մետր բարձրությունից դրանք հասնում են մինչև հորիզոն։ Այդ ամենը նավթատար համակարգի տեսք ունի։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Պուտինը. Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հաստատել է Սինայի թերակղզում կործանված A321 ռուսական ինքնաթիռում ահաբեկչության փաստը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Անձնական իրերի եւ ինքնաթիռի մասերի հետազոտությունը, ինչպես նաեւ փորձակնությունը բացահայտել են A321 օթանավում պայթուցիկ նյութի հետքեր։ Հայտարարել է նա եւ հավելել, որ ինքնաթիռում գործի դրված ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի հզորությունը տրոտիլային համարժեքով եղել է մոտ 1 կիլոգրամ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս առընչությամբ հանդես եկել հայտարարությամբ նշելով, որ ռուսական ինքնաթիռը պայթեցրած ահաբեկիչներին կգտնեն մոլորակի ցանկացած կետում եւ կպատժեն։ Նա հավելել է, որ նրանք, ովքեր կփորձեն աջակցել հանցագործներին, պետք է իմանան, որ բոլոր հետևանքները կընկնեն նրանց ուսերին։ Ռուսաստանը հուսով է, որ գործընկերները կօգնեն ահաբեկիչներին գտնելու եւ պատժելու հարցում, ասել է նա. Մեծ 20-ի հաջորգագատնան ժողովը Չինաստանի նախագահությամբ կանցկացվի 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ից 5-ին Հանջժոու քաղաքում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայում անցկացված Մեծ 20-ի 10-րդ գագաթան ժողովին մասնակցած Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինը։ Գագաթան ժողովի թեման է լինելու նորարարական, առողջ, փոխկապակցված եւ ներառական համաշխարհային տնտեսության կառուցումը։ Մեծ 20-ում նախագահությունը Թուրքիայից Չինաստանին կանցնի 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եվրոպայի կանաչների կուսակցությունը Լիոնում կայացած 23-րդ համաժողովին ընդունել է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև, համաձայն որի Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանություն է իրագործել հայ ժողովրդի հանդեպ։ Բանաձևը կոչանում Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ աշխատել Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հետ հաշտեցման ուղղությամբ։ Այս նախաձեռնությամբ Եվրոպայի կանաչների կուսակցությունը կոչանում հայոց ցեղասպանությունը դեռևս չճանաչած բոլոր երկրներին հրաապարակայինորեն ճանաչել այն։ Կուսակցությունը ընդգծում է, որ այս քայլը դրական կերպով կանդրադառնա Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման վրա եւ կնպաստի մարդկության հանդեպ հետագա հանցագործությունների կանխմանը։ Բանաձևը պահանջում է թուրքական կառավարությունից վերագնահատել պատմական եւ մշակութային մոտեցումները, բացանել արխիվները պատմաբանների, հետազոտողների եւ գիտնականների արչեւ, փորձելով հաշտվել անցյալի հետ։ Բանաձևն գծում է, որ բոլորը ունեն սեփական պատմության ճանաչման եւ մշակույթի հանդեպ հարգանքի իրավունք։ Հայոց ցեղասպանության 101-ին Եվրոպայի կանաչների կուսակցության ընդունած բանաձևի նպատակն է հիշեցնել յուրաքանչյուր երկրի, որ այն իր մասնաբաժինը ունի ներդնելու հանուն առավել խաղաղ աշխարհի։ Սա է պատճառներից մեկը, թե ինչու Թուրքիան պետք է այժմ դադարեցնի իր ժողտողական քաղաքականությունը, ասել է Եվրոպական խորհրդարանի падգամավոր Եվրախորհրդարանում կանաչների խմբակցության փոխնախագահ Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության խորհրդատվական խմբի անդամ Միշել Ռիվազին։ Կանաչների կուսակցությունը միավորում է շուրջ 45 կանաչների կուսակցություն Եվրոպայում եւ ներկայացված է Արևելյան Եվրոպայի գործընկերության երկրներում։ Լաս Վեգասում բացվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Նոյեմբերի 14-ին Sunset Park-ում բացված հուշակոթողը կանգնեցվել է հայ-ամերիկյան մշակութային միության միջոցներով։ Հուշարձանը Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանի նմանօրինակն է, ավելի փոքր չափի։ Հուշարձանը 12 քարե սալերից է բաղկացած, որոնք խորհրդանշում են ցեղասպանության ժամանակ ամայացած 12 հայաբնակ գավառները։ Հուշարձանի բացման արարողության ժամանակ հավաքվածները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են նաև Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հիշատակը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկյան կոմիտեի համանախագահ սենատոր Բեն Կարդինը հայտարարությամբ է հանդես եկել ընդդիմադիր Արիֆ Յունուսին կալանքից ազատելու վերաբերյալ։ Ես ողջունում եմ Արիֆ Յունուսի ազատ արձակումը անարդար ձերբակալությունից ու դատապարտումից հետո։ Արիֆ եւ Լեյլա Յունուսների դեմ մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն եւ վկայում են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների անթույլատրելի վիճակի մասին։ Ես անհանգստացած եմ, որ Արիֆ Յունուսի իրավական կարգավիճակը մնացել է նույնը, չնայած ազատարձակմանը, ինչպես նաև խորապես մտահոգված եմ նրա կնոջ Լեյլա Յունուսի երկարատև ազատազրկման վճռով, ասել է սենատորը։ Նա նշել է, թե շարունակում է պնդել Ադրբեջանում օրենքի գերակայության լիիրավ վերականգնման ու Յունուս ամուսիների մեղադրանքները չեղարկելու հարցում։ ՈՒԵՖԱ-ն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում Եվրո 2016-ի եզրափակիչ մրցաշարի անցկացումը Ֆրանսիայից տեղափոխել այլ երկիր։ Մրցաշարը տեղի կունենա 2016 թվականի հունիսի 10-ից հուլիսի 10-ը։ Գազམ་ակերպությունը չի տեղափոխի նաև եզրափակիչ մրցաշարի վիճակահանությունը, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 12-ին Փարիզում։ Թորեգման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ, գիշերը թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։